Hulle fluister die hele dag voor mij. U moet hoor, hulle sing en spot mij. Hulle doen dit wanneer hulle sit en wanneer hulle staan. Heere, u moet diezelfde doen met hulle soos hulle met mij doen. U moet hulle straf oor wat hulle doen. U moet hulle verstand dier mekaar maak. U moet hulle vervloek. U moet kwaad blijven vir hulle. U moet hulle jaag en u moet hulle doodmaak. Daar moet niks van hulle oorblij onder die hemel van die Heere nie.